Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Da njega spomenu, kažem Džabir ibn Abdullah Ansari radijallahu anhuma, znači 151 hadis. Od Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma se prenosi da je rekao Šahitu ma Rasulaj sallallahu alaihi wa salata halk. Bio sam prisutuo sa Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam eh, klanja namaza u strahu. فسففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين قبلة kaže pa smo se mi posafali iza Allahu poslanika sam kaže a neprijatelj je bio između nas i između kibli فكبر النبي وكبرنا جميعا kaže pa je donio izgovorio tekbir, početni tekbir poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa smo i mi svi kaže donijeli početni tekbir Tuma raka, znači učio što se uči, zatim otišao na ruku Varakana džemija, kao pa smo imali otišli na ruku, svi. Svi se postavili, svi klanjali, znači nisu, nisu podigli dvije grupe u ovoj verziji. Zašto? Zato što su u pravcu, kibla je u pravcu neprijatelja. Kaže, suma refa resehu min ruku, na džemija. Zatim kad je podiglo glavu sa rukua, vratio se sa rukua, pa smo i mi svi se vratili. Kaže, summen hadere bisuđudi a zatim je otišao na seždu. Wasaf saf eledi jelihi. I kaže, saf koji je bio bliži njemu iza njega, prvi saf je također otišao na seždu. Wa kame saful mu'ahar fi nahrila do A drugi saf koji je bio, on je ostao, znači da stoji, i okrenut u pravcu neprijatelja. Felemma kada nebiju sallallahu alaihi sallam suđude, wa saf eledi jelihi, Kaže, pa kada je Allah poslanik sada završio seždu i ustao Saf koji je bio iza njega, prvi Saf. Znači, oni se, oni se podigli, vratili se. Kaže, in hadara Saful mu ahar bi Znači, drugi Saf je otišao na seždu, pa se svi podigli. Kaže, te taqaddame Saful mu zatim je, kaže, onaj zadnji Saf prešao naprijed وَتَأَخَرَ صَفُ الْمُقَدَّمِ A vratio se onaj prvi saf nazad. Tuma reka nebiju sallallahu alaihi wa sallam wa raka'na džamijan. Zatim mi kaže poslanik sada odšao na ruku, pa smo i mi odšli za njim na ruku. Tuma rafa rasa min ruku fa rafa'na džamijan. Podigao glavu sa, sa rukua, vratio se sa ruku, pa smo i mi svi se vratili sa rukua. Tuma hadar bi suđudi wa saf alladhi yalihi. Pa zatim odšao na seždu i saf koji je bio do njega, prvi. Eladi kane mu ahara firakatula, koji je bio u drugi od prvog rekata. Kada eh, u kaže Fakame saful mu ahar fi Pa je onda onaj drugi saf koji je bio prvi, on je sad bio okrenut u pravcu, u pravcu neprijatelja. Falemma kada ne bio sallam sallam suđude, wa saf eladi jelihi in hadara saful mu Pa kaže kada je, kada je uh, poslanik sallam i eh, obavio seždu i saf koji je blizu njega bio taj prvi saf do kaže in hadar saful muahhar bi sujudi fasajadu. Pa onda drugi saf koji je stajao, oni su otišli na seždu. E, kaže pa su učinili seždu. Thumma je nabiju sallallahu alejhi ve Zatim je predao poslanik sallallahu selam i svi smo predali selam. hale Jabir kema jasneo haresukum a ulaj bi kum Dabi, kao što rade čuvari vaši e, sa ovim vašim ovaj, emirima, namjesnicima. Kaže, e, Adis ova zekara u muslimu bitema i potpuno ga spominu ima muslim, znači svome sahiju. Ova zekara u Buhariju, para minha, kaže Buharija spomenuo dio ovog hadisa. وأنه صلى صلاة الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة السابعة da je, da je Džabir klanjao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na namazu strahu u sedmoj gazvi. Gazvatu dati riqa'i. Ovo je gazva bitka, znači datu riqa'. A malo prije smo spomenuli da zato ta bilo ovaj opis namaza koji smo malo prije spomenuli. Opis od sehla. Uglavnom, to je, to je taj tekst Alisa koji je naveo ovdje u matrici. Pojenta je ovdje da u ovom, ovo navođenju ovdje hadisa imaju dvije greške kao što je upozorio ovdje autor Abdullah sam u u fosnoti. Prva je da, da Imam Buhari uopće nije spomenuo ovaj, ovaj hadis u Ništa nije spomenuo ovdje. Nego imamo hadis gdje je Imam Džabir pardon, gdje je Ashab Džabir Dela Anhu u bici Zato Reka'i spomenuo da su klanjali namaz u strahu, ali uopće nije obli ovaj način klanjanja. Ovaj način klanjanja uopće nije spomenuo. To je jedna greška. Znači, Imam Bukhari uopće nije spomenuo ovu verziju povode, zašto nije trfkon od Znači, s ovim hadisom, u stvari, autor je prekršao svoje pravilo, da znači, će hadis navest, a da mora biti mutefkun ali. Ovo nije mutefkun ali. Nego dakle, imam džabir što se opsiva namaz u strahu, to je na, u događaju zato reka, znači ono slično što, što je opisivao ovaj, e, Sehl što je opisivao onaj, namaz u strahu ovaj, u hadisu prijetvodnih Druga greška u ovom, u ovom navođenju hadisa je u tome što je ovdje spomenuto e, u Rivatku Buhari je gazvati sabi'ati a gazva Sabija, misli se, znači bitka koja je bila sedme godine po Znači time, time je htio Buharija da kao argument dokaz da je u stvari bitka Zato Refa'i, da je ona bila nakon Hajbera. sedme godine po I sa ovim se Imam Buharija razišao sa većinom većinom autora, učenjaka koji su pisali siru Allahu poslanika sam u ovom događaju. Većina, e, većina autora sira su na drugačijim stavu. A to je da je date bila prije Hajbera, a ne poslije Hajbera. Dobro. E, ovaj hadis, znači, govorimo o tome, o načinu klanjanja, načinu klanjanja namaza u strahu, a to je kada je kada je neprijatelj u pravcu kibli. Ovaj je prijetno što Hadis od Cehla, bilo je da neprijatelj nije bio u pravcu kibli, pa su na onaj način kako su klanjali. Hadis također ukazuje e, na, na propisanost e, onako klanja namaza u strahu, iako ima jako neobičan način klanja ili možda i komplikovan. Pazi, da bi se ovako klanjalo s ljudima koji će klanjati, mora se prvi sanirati, mora se ljudima objasniti. Pojasniti, kaže, na ovaj način ćemo klanjati, uzet ćemo ovu verziju i da znate, da ne bilo greško da se tako pobrkaju, ovaj će onu verziju, ovaj će onu verziju. I blagi haos nastaje. Znači, mora se prije namaza da se dogovori, da se pojasni koji, koju verziju klanjaju namaza. A ovdje ima zanimljivo također u ovom hadisu da je stražarenje sprem neprijatelja znači kaže vakat fi hali suđudi znači da, da, da, je bilo potrebe da se stražari samo onda kada, kada skupina odi na seždu. Znači onaj prvi sav do poslanika, kada odi s na seždu, znači onda ima potrebe da se stražari. Zašto? Zato što u takvom stanju jedan ne mogu vidjeti Odu na seždu ne vidi neprijatelj. Pa onda mora jedna grupa da ostane koja gleda u pravu Također u ovaj hadisu je došlo, kaže, vela dubu bejne u bejne kibla, kaže, da neprijatelj bio između nas i kible, i šta kaže, to ukazuje da neprijatelj nije bio pravcu kible, ne bi mogli klanjati ovaj oblik namaza, ovu vrstu namaza. Za razliku, recimo, na, ona, u hadisu sehla. U hadisu sehla bi se moglo klanjati ova vrsta namaza. Znači, zato su, kad kažem nas neki učenjaci da radi sehla, kao što je Malik Imam zato što, ona naj, što se taj oblik najprimjenjiviji u svih okolnostima situacija. Gdje god bilo, bilo kakvu situaciju sastaviš, e, zamišljaš terenu, može se tako upanjati. Također, što kažem, da sam ovaj hadis e, pokazuje na, na to koliko je poslanik sallallahu alim sallam e, vodio računa i imao dobar dogovor sa ashabima i dobro uređen sistem organizovanja vojske kada je mogao da sa ashabima, da govori, da govori da i pojasni e, kako će klanjati ovakve oblike, e, zaista su komplikovane ulice. da mi sad čitamo da razumijemo kamo li u praksi treba to promijeniti. Što kaže da je poslanik sallallahu alim sallam ovaj, nastao da pouči ashabe i naučio je kako da klanjaju u ovakvim komplikovanim situacijama i uz, istovremeno obavezu da se, da, se pazi da ne bi neprijatelj napao, da je ne nanio štetni tome slično i da se obavlja namaz u džematu i namaz, njegovu namasku vremenu. Malo prije sam spomenuo da, da ovi hadisi svi u namazu strahu govori da, da mnoštvo pokreta koje se desi, viška pokreta koje se desi u namazu strahu, da on ne narušava namaz, ne kvari namaz. A onda ovaj, ovdje ovaj, autor, da sam dodao, dodao jednu koricu. Od, Mama a Sananija, autor što je 1972. rano, kada je govorio u komentaru o namazu strahu, pa ovdje je predaje od četvorci imama. Od četvorci imama navodi da su rekli i da sahala hadithu fehu mezemi. Kada, ako je vjerodostan hadis, to je mu mezemi. To se prenosi na šaf, imama je Buhari, Malte, da, četvorce se prenosi ta ista izreka. Pa kaže, jel, ako dođe osoba, ako nam u hadisu došlo jedno, pa dođe osoba, kaže nešto drugačije tome, a um, mi znamo da obavezno se slijedi ono što čime je došao poslanik sa Lansanem, pa znači to osoba može samo iz džahva namjerno da, da dođe s nečim opričnom sa, uh, oprično sa onim, sa onim sa čime je došao poslanik sa Lansanem. E, ovo navode, zašto na ovom mjestu? Iz razloga kaže e, i na men tebija imame u mesalatu. Kad te nasubi hilafi ma kalehu ima fiha fa inhu gajru tabi'un li imamihi. Kaže, e, ako neko slijedi svoga imama u nekoj meseli, a potvrđeno je u tekstu, u tekstu hadisa, da to što je rekao njegov imam, kaže da je to oprečno, oprično ono što je došlo znači, u hadisu. Onaj ko slijedi svoga imama u tome, ispravno da on slijedi, da ne slijedi svoga imama uopšte. Zašto? Zato što četvorca imama, četvorca mama jasno su rekli, znači jasno su rekli, znači da onaj ko slijedi hadis vjerodostojan, da je to njegov mezheb bez obzira što znači rekao neki, neki stav i mišljenje imao koje, e, e, se ne može usaglasati sa onim što je došlo u hadisu. Kaže, da jutaviju fi i da prale nas. Znači, ti imamo da kažu da ne treba njih slijediti u onome što su rekli, ako je to oprično tekstu, tekstu hadisa. Dobro. E, zašto ima smisla ovdje? Zašto sad je Abdullah Besan naveo ovaj citat, ovaj govor imama Sanjanja na ovom mjestu jako zanimljivo, što baš na ovom mjestu postoji. Što je to došlo, hadisa se liči na pogled od dženajis, kitabu dženajis. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam